anasema hafidhahu Allah ta'ala min haqqi zawji ala zawjatihi miongoni mwa haki za mume zilizopo juu ya mke wake an tahrisu ala alla tughdibahu apupie ajitahidi mwanamke huyu kupupia juu ya kutomghadhibisha na kumkasirisha mume wake. Ajitahid kwamba mimi sitaki nimuudhi, nimkasirishe mume wangu. Hii ni haki ya mume iliyo juu ya mke wake. Wa alla taghdaba minhu, na wala asimkasirikie mke kumkasirikia mumewe. Asiwe na tabia hiyo ya mahasira hasira mara amevimba mara amenuna mara kadha fa in ghadibat minhu ikitokea kibinadamu amemghadhibikia mume wake amemkasirikia au aghadabathu au amemghadhibisha mume wake basi mwanamke wa Kiislamu as-salih al mubarakah kanat audan taudu ilayhi wa tastardhihi kanat audan anakuwa ni mwingi wa kumrejea mume wake audan mwingi wa kumrejea mume wake taudu ilayhi amrejee mume wake au anamrejea mume wake watastardhiahu au watastardhi na anamtaka radhi anamtaka radhi mume wake msamehe naomba nisamehe ima yeye kamghadhibikia mume au yeye amemghadhibisha mume يقول النبي صلى الله عليه وسلم anasema mtume sallallahu alayhi wasallam kama ilivyokuja hadithi ya Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma anasemaje ar-rasulu al-akram alayhi salatu wassalam anasema nisaukum min ahli al-janna al-wadudu al-waludu al-audu ala zawjiha nisaukum min ahli al-janna wake miongoni mwa watu wa peponi wakezenu huko peponi huko hapa anabainisha anataja wasifu wa waislamu watakaoingia peponi katika wanawake anabainisha sifa za wanawake peponi ili wanawake wetu hawa duniani wajipambe kwa sifa hizi ambazo atazitaja bwana mtume sallallahu alayhi wasallama mke zenu katika watu wa peponi alwadudu sifa ya kwanza hiyo alwadudu kwa maana mwenye mapenzi na mwenye kujipendekeza kwa mume wake alwadud almutahabbibatu ila zawjiha anayejipendekeza kwa mume wake kamfanyia hili mara kamfanyia hili mume afurahi mume amridhie mume ampende mutahabiba hii ni sifa ya kwanza kwa akina mama wa Kiislamu wanaotaka kuingia peponi wajikague kwenye hili wako hivi kwa waume zao alwadud kwa maana almutawaddida au almutahabbiba mwenye kujipendekeza ila zaujiha kwa mume wake mara kamwandalia hiki mara kamfanyia surprise hii sifa ya kwanza hiyo kina mama wachukue hiyo alwaludu sifa ya pili alwaludu mwingi wa kuzaa sana sio wale wanawake akazaa vitoto viwili nasema nataka nikafungia kizazi ajiangalie mwanamke hapa alwalud mzaaji kwa maana kathiratul wilada anayezaa sana sababu kuzaa ni matlabu shar'i rasul anapenda watu waoane watu wazae umma wake ukithiri itimie fahari yake siku ya kiyama alayhi salatu wassalam na ndio maana ikawa hukumu ya uzazi wa mpango haramu kiislamu haramu kwamba mimi bwana nataka kuzaa watoto wangu watatu tu basi kwa nini nasema maisha magumu toto wataka kusoma toto wataka kufanya kadha toto wanaumwa toto kadha maisha yenyewe yako wapi wewe sio sio sio unayetoa riziki wewe sio unayetoa riziki na yule anayetoa riziki wahipo kukwambia kwamba amepungukiwa katika hazina zake yeye ndiye anasema inna allaha huwa arrazzaqu dhul quwwati almatin umeelewana vizuri hapo na yeye ndiye anasema wa immi shay'in illa indana khazainuhu hakuna chochote ila hazina zake ziko kwetu na hazina zake hazipungui subhanahu wa ta'ala kweli si kweli inasemaje ile alhadith alqudusi nani amehifadhi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum ehe nani atamalizia nani amehifadhi hadithi amehifadhi اهي سومه لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم انا تقيل قاموا ومسماما قاموا على صعيد واحد آه، فسألني كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك من ملك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر أو كما قال أو كما قال سبحانه وتعالى من حديث قدسي lau wa mwanzo wenu na wa mwisho wenu, majini yenu na watu wenu wote wangelisimama katika uwanja mmoja, alafu kila mmoja akaniomba maombi yake. Hadithi nasema hivyo. Wataka nini wewe, wewe jini? Mimi ya Rabbi, nataka mfano wa ul, nataka ulimwengu huu mara elfu. Allah anampa ulimwengu mara elfu, sindio Wewe wataka nini mimi ya rabbi nataka kadha wa kadha wa kadha kaomba alichokitaka wa mwanzo mpaka wa mwisho nani anajua idadi ya mwanzo mpaka wa mwisho nani huyo majini na watu nani anajua idadi ya majini nani anajua idadi ya watu alafu akamuomba kila mmoja akaomba ombi lake Allah anasema halinipunguzi chochote katika ufalme wangu. Ombeni mtakavyo, hilo halipunguzi kitu katika vile vyangu mimi, isipokuwa ni sawa na sindano iliyotumbukizwa baharini, alafu ikatolewa, alafu aliyeingiza sindano baharini anasema nimepunguza maji ya bahari. Kumpunguza wapi? huo ndio mfano aliozungumza Allah kwenye alhadith alqudusi sasa huyo ndio mwenye hasira zake wewe wasema anataka watoto watatu kwa sababu maisha magumu mnake riziki hakuna kadha kadha la watu wazae wazae sana ukatazo kupangilia uzazi kupangilia ukatazo kwamba sasa hivi acha mtoto wangu huyu afikie miaka mitatu. Akifikia miaka mitatu huyu sasa tutafanya maandalizi ya kutafuta mtoto mwingine, ili nisipate tabu kwenye kuwalea. Tumeelewana vizuri? Hii ni tandhim, pangiliaji wa ulezi wa watoto, hili halikatazwi dhahiri. Eh? Alwalud, mwenye kuzaa sana kwa kuzaa sana si illa kwa mwanamke bali ndio fahari fahari al-aud sifa ngapi hiyo ya tatu ya wanawake peponi hao waliopo duniani al-aud al-aud ala zawjiha mwenye kurejea kwa manfaa kwa mume wake yani akirejea kwa mume wake hurejea kwa lenye manufaa na mume allati taudu alayhi binaf'i anayemrejea mume wake kwa manufaa na katika manufaa ni haya ambayo tutataja katika hii hadithi allati idha adat ay adat zawjaha ambaye ikitokea ameudhi kwa maana amemuudhi mumewe au udhiyat au yeye ameudhiwa au adhaha zaujuha au mumewe amemuudhi mona yeye kaudhi kamuudhi mume au yeye kaudhiwa kuna hekima hapo sisi wanaume tunaweza tukawa tunawakosea wanawake sisi ndo sababu tukawaghadhibisha tumemuudhi ndio hivyo lakini kujishusha na kule kurudi chini kwenye wanaume mia kuna mwanamume mmoja manake nini taka kuonesha ule usimba wake kwamba yeye ni rabbul bait anaweza akakosolewa au akashauriwa jambo na mke wake akaona ah, simkubalii hapa huyu nitaonesha kama vile anapinga ili abakie na nafasi yake ya wanaume wako hivyo wanaume wengi tatoka atalifanyia kazi lile lile aliloshauriwa na mke wake lakini hakutaka kumwambia mbele ah, sababu ukimwambia kila kitu kwamba ah, hapo umepatia hapo umepatia maana mwanamke atakuwa jibicho lake kubwa limeenda mashariki na magharibi lamwelemea lam ah, ah. wanaume wako hivyo kwa wanawake watakiwa waielewe pia hii hadithi kwamba usisubirie kwamba kila kitu ulichokosewa na mumeo aje yeye akuombe radhi kwa kuwa kumetokea kiji simtofahamu baina yako nenda wewe mwanamke hii ni sifa ya mwanamke wa peponi kakosewa yeye aomba msamaha yeye dhahiri eh wa fi riwaya na imekuja katika riwaya mapokezi mengine idha ghadhiba ai zaujuha akighadhibika mumewe jaat anakuja huyo mwanamke alaud sifa yake hiyo hata tadaa yadaha mpaka auweke mkono wake huyo mwanamke fi yadi zaujiha katika mkono wa mumewe anamkamatisha mume wake mkono wake. Sasa ndio kwamba ametoka huko sebuleni akakufuata chumbani, akaweka mkono wake juu ya mkono wako, tayari ni hatua hiyo, tayari ni hatua hiyo ya ufanisi. Wanawake wale makungu angalau wangelikuwa wanawasomesha wari wao vitabu kama hivi mashakili mengi ya kindoa yangeli yangelipungua anasema jaat anakuja hata talaa yadaha fi yadi zawjiha mpaka aweke mkono wake kwenye mkono wa mumewe atakaradhi zake anatafuta kumridhisha thumma taqul kisha anasema mwanamke huyu kumwambia mumewe wallahi la adhuku ghamda wallahi sipati usingizi sitolala sitoweza kulala hautonijia usingizi hata tarda mpaka uridhie yani kwa maana mpaka uniridhie uwe radhi na mimi mume wangu nikukosea eh sikufanya sawa mume wangu usingize hautonipata mimi leo kama wewe kujaniridhia naomba uniridhie naomba unisamehe aud ala zawjiha anarejea kwa manfaa kwa mume wake tumeona vizuri hapa jamani eh? sifa hizi tatu za wanawake wa peponi katika wanawake wa duniani mwanamke wa Kiislamu anayetaka pepo ajipambe na sifa hizi tatu ambazo aliyezitamka ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabii wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu ingekuwa labda akazungumza maneno haya mtu fulani tu, alimu fulani, mtu angesema ah, angalieni wanaume wanavyojipalilia wao unavyojipendelea angalia eti wamesema hivi hivi na hivi na hivi na hivi haa huyu ni ar-rasulul akram mtume mtukufu alayhi salatu wasallam anazungumza kwa wahi wa Allah subhanahu wa ta'ala Allah ambaye ndiye aliyewaumba waja wake ambaye anawajua waja wake subhanahu wa ta'ala umekosewa na mume wako mmenuniana usiendeleze hilo jambo huo ni ujinga usimtunishie mwanamme misuli hata kama ukihisi kwamba yeye ndiye mkosaji nenda kwani ni nini kwani aibu ni nini si mume wako sababu watoto wako si ndiye mfadhili wako wa maisha si ndiye kafiri si ndiye ashir sasa wana haya gani au wajisikia ni shai ya nini mfano anasema Sheikh hadithi hii ametaja al-Imam an-Nasa'i az-zawjatu as-salihatu al-mubaraka mwanamke mwema mwenye baraka tahabu an yaskhata 'alayha zawjuha anaogopa siku zote anaogopa isije kutokea mume wake amemkasirikia anachunga jambo hilo kwamba hili litamuudhi mume analichelea hilo jambo liannaha ta'lamu kwa sababu yeye huyo mwanamke anaelewa anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala kwamba hakika mtume sallallahu alayhi wasallam amesema kama ilivyokuja hadithi ya Abu Umama al-Bahili radiyallahu anhu anasemaje ar-rasul al anasema thalathatun la tujawizu salatuhum adhanahum thalathatu asnaf watu aina tatu la tujawizu salatuhum adhanahum swala zao haziwavuki masikio yao swala zao hawa watu wa aina tatu hawa wakiswali swala zao kwenda juu hazivuki kwenye masikio kwa maana hazipandi kwenda mbinguni kwa maana hazikubaliwi hazipokelewi kwa sababu swala zao hizo zimeambatana na jambo la kumwaasi Allah hata kama hizo swala zao zikikaguliwa kwa mujibu wa swala na taratibu zake zitakuwa ni sahihi ni sahihi kwenye masharti yake yametekelezwa ni sahihi kwenye nguzo zake zimetimia naam zimeangaliwa kwenye upande wake wa sunna zake zipo tamamu zikaangaliwa hizo swala katika upande wa haia zake ziko vizuri kadhalika hazitovuka masikio ya waswaliji kwa kuwa kuna maasi ya wenye swala hizo wameyatenda ni nani wa kwanza anasema al abdul abiku al al abiq ni mtumwa aliyemtoroka sayidi wake zama zile za kuwamiliki watumwa mtumwa anamilikiwa na saidi wake akakimbia akakimbia bila ya sababu ya kisharia hana sababu ya kisharia kwamba amekimbia labda jamaa atakakumuua ah basi kamtoroka tu huyu hata akiswali huko mafichoni alipo swala yake haivuki masikio yake hata yarjia mpaka atakaporudi kwa saidi